บุ๊กทูสิบเอ็ดยอสเดาเดือนมอฮมกราคมจันวีเยกุมภาพันธ์เฟวรีเย มีนาคม Mars เมษายน Avril พฤษภาคม May มิถุนายน Juan มีอยู่หกเดือน اینها شش ماه هستند. มกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม ژانویه فوریه مارس เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน آوریل مه جوان กรกฎาคม juillet สิงหาคม august กันยายน septembre ตุลาคม octobre พฤศจิกายน novembre ธันวาคม December และยังมีอีกหกเดือนด้วยา ی ن ه ا هم شش ماه هستند กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ژوئیه آگوست سپتامبر ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม اکتبر نوامبر دسامبر